mwese muri ko mwumviriza radio isanganiro kaze mu makuru ya nyuma mu kirundi yo kuri wa 27 rusama zimwe mu ngingo ziyagize akabarizi zikurikira intwazangabo mu gipolisi OPC 2 ndi kuri yo Jerome yaranyurujwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kane kuri Gare du Nord ngaha mu gisagara ca Bujumbura ngo amatati y'amatongo yoba ari yo ntandaro y'iryo nyuruzwa nk'uko bimenyeshwa n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi ishyirahamwe gishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu mu burundi ngo riratewe impungenge n'abantu barungi kwa kurondererwa akazi mu bihugu byo hanze nka Arabia sawudite muri ano makuru mujya kumva prime mbarubuke yarirongoye ahanamenyesha ko imirimo baba bagiye gukora rimwe rimwe ihindugwa bakajyana mu bushurashuzi kandi ngo igipolisi cokora amatohoza umushyikiranganje w'ubutungane aremeza ko no kwitwara nabi kw'abacamanza bamwe bamwe bitukisha urwego rw'ubutungane akaba yabivuze kuri uyu wa kane mu ntara ya karusi mu nama n'abarongoye amasentare mu karere ko hagati mu gihugu Ishirahamwe ry'abaguzi abuko rimenyesha ko ubukene bw'isukari bumaze kabiri bwibonekeza haba mu ngaha mu gisagara ca Bujumbura canke mu ntara hagati ngo babuva ku mu kiza umunyamabanga nshingwabikorwa w'iryo shirahamwe agatera kamo leta y'u Burundi ngo yubahirize ibiciro yonyene yashinze karimanzira uno munsi akadushikana ku ishuri nshingiro rya marambya ya gatatu ni muri komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura aho ababyeyi bidoga kubera amafaranga batanga ngo kandi byitwa ko abana biga ku buntu mu buyobozi bw'iryo shure bagasigura ko ari ukugira ngo bashobore gukora ibikorwa bimwe bimwe mukajya kubyumva muri ano makuru mugiye gushikirizwa na mihaye kanyange francois akimana ari mu buhinga bw'ibyuma sangwa ikaze コ リ ラ デ ィ オ イ ndongeye kuba hamwiriwe hari intwazangabo mu gipolisi OPC2 ndi kuri yo Jerome yaraye yanyurujwe kuri Gare du Nord ngaho mu gisagara ca Bujumbura isaha zitatu n'iminota cumi z'ijoro nk'uko vyemezwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre amenyesha ko iyo ntwazangabo yatwawe n'abagizi ba nabi bari mu modoka y'imparati ya ite OPC Dondi kuri Jerome akora mu mugwi w'igihugu wo gukura ibigwanisho mu banyagihugu Senap we yarayanyurujwe ngo yari ngo yarafitaniye amatati n'abandi bantu muri commune Gihanga y'intara ya Bubanza nkurikiye akamenyesha ko amatohoza yamaze gutangura eh, nk'uko yabitumenyesheje imodoka yari yo mu bwoko bwa fuso yavuye bujumbura yerekeza imatana yaraguye mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho mu kajorojoro ko kuri uyu wa kane ku muhabo komine mugamba y'intara ya bururi abantu batatu bari muri iyo modokari bavuga ko bambuwe amafaranga angana ibihumbi mirongo itanu imbere yo gushwiragira mu ishyamba ryaho kuri uwo mutumba mu gipolisi mu mugamba bavuga ko aho hantu hakunda kubera eh, imitego ngo bakaba bagiye kuhongereza abajeje umutekano n'inkuru ya Jean Pierre Misago amakuru ava mu begereye kumuhabo avuga ko amasasu atari make yumvikanye hafi ikiringo kingana iminota mirongo ibiri gato imbere y'uko isaha imwe z'ijoro byo kuri uyu wa kane zikwira mu gipolisi mu mugamba bavuga ko bariko barasubiza akagwi k'abantu ngo baba batarenga babiri bari bahejeje kurasa ku mapine ikamyo yo mu bwoko bwa fuso ngo bikunde ihagarare bayambure ayo makuru nyene avuga ko abo bateze umutego batafashwe ngo hagiye kongerezwa abajejwe umutekano nk'uko ujejwe igipolisi mu mugamba bivuga mu gihe mu ndwi imwe gusa hishwe umuntu hagakomereka babiri muri iyo komine irangwamo umutekano muke haraheze hafi umwaka mu gipolisi mu mugamba bavuga ko atakiroberi kiriko kirisuganiriza muri iyo komine uretse abasuma bibishi inkoho bataratuzwa burundu jean pierre misago ibururi radiyo isanganiro ahandi habaye umutego w'abitwaje ibigwanisho mu bucagucagu bwo kuri uyu wa gatanu ni muri segiteri kirinzi ya komine mugina mu ntara ya Cibitoke iyo modokari ngo yarivuye muri komine mabaye ija mu ntara ya Gitega uretse ibiyo by'imodokari byamenetse ngo nta wakomeretse mu gipolisi ngahi mugina bakavuga ko bamaze gutangura amatohoza kugira ngo bamenye abarashe iyo modokari inzu zine zaraturiwe ku mutumba muzazi wa zone na komine mubimbi intara ya bujumbura bene ayo mazu bagirizwa kuba arabarozi imiryango rero ikaba ubu uyitagira aho ikika umusaya akaba ari inkuru ya evariste nziko banyanka imiryango ine ba serugo bayo bahigwa buhungu bagirizwa ko arabarozi ku mutumba muzazi wa komine mu bimbi mu ntara Bujumbura iri mu kangaratete ni nyuma yaho kuva ku wa gatandatu uburaro bw'iyo miryango butuririwe bugatokombera naho ishakiye Gatarina no mukenyezi wa Emmanuel Nyabenda umwe mu bagirizwa uburozi atubwira ingene zagenze byabaye ku wa gatandatu saa munani nari mvuye ku bikorwa rusange hama nshitse ngandagaje ngaha twicaye n'abana nzabona igitero kiza na nyuku, ntacyo bagize bace bashika bamenagura inzu bata hasi amategura iza amasuka rero imana mu kunkingira naciye mu kanzu kari hajya nkoroka mu misozi niruka rero uwo muhira rero nasize ahagaze ngaha basigaye baricagura bagira baramwicire n'iyo o n'imana yakinze iyo miryango uko ari ine ubiri mu kangaratete kuko atana kimwe yakuye mu mazu isembereye ku babanyi kandi guma yicura gutegwa nk'uko naho ishakiye gatarina bivuga umukenyezi asaba ko bokingirwa uwo ari hari n'igihe wumva n'intuze y'igitoki ikorotse ati ngabo baraje ubonye nk'igitero cari ngaha cari cuzuye kuvaho onye kuza hakushika ngaha ntabubura ubwoba musaba iki none ku bijyanye n'umutekano wanyu twasaba yuko botwubahiriza kandi bagatanga ihumure y'uko umuntu yoba mu mahoro kubona umuntu atotezwa ari umwe mu gihugu kandi ataca bamwagiriza ni uko baraba ingene byogenda bakaronkaho bongera bagakika umusaya kuko umuntu ari mu rugo ntibamenye ingene yibeshaho n'ibimutunga none ibi bavuga by'uko ari abarozi nibyo ngiye kuvuga ko ari umurozi arakubiswa igihe kitari gike akubitwa yagirizwa ko ari umurozi barabimuvuga ko umugabo barabaza gusaka tubona nabyo turabona abaturira amazu bagiriza bamwe mubonera kuri za sende dedede zo ku mitumba ya muzazi na kinama ko ari bo babatuririye amazu uburongoye zone mu bimbi Sengiyumva Jean Bosco arahakana ico cagirije yemeza ko ari ubukozi bw'ikibi bufatiye ku bintazi uwarongoye zone mu bimbi avuga ko amatohoza kuri ubwo bukozi bw'ikibi ageze kure abasore bane baza barahagaritswe ubu bakaba bavuganira mu ibohero rikuru rya Mpimba Evariste nzi ko banyanka hari umuntu yahambwe ku munsi w'ejo yongera arazugwa muri zone ruziba muri quartier ya Nyabugete aho basanzwe bahamba abantu abanyagihugu bakamenyesha ko bategwa amakenga n'abantu baza guhamba abo bantu ngo kuko kenshi usanga azanywe n'umuntu umwe ari kumwe nabo bita basampara uwo ngo akaba ari umwe mu bashefu de quartier bo muri zone bwiza n'inkuru ya Medard niyo nkuru aho turi ku itongo ry'abapfuye ryo mu ruziba muri quartier Nyabugete aho abanyagihugu batweretse ikinogo uwo muntu yarahambwemwo wabona yuko ico kinogo kitarenza nk'imetero itatu uno munyagihugu ati birababaje kubona umuntu asigaye azanwa guhambwa hama mu nyuma akazugwa n'imbwa aratubwira nuko vyagenze abanyagihugu barajya ko bamaze imisi babona abantu bahamba imbwa zikabazura no guca abanyagihugu batabaza babiki batabara bagomba kwihanira abajije umutekano bacaraza bashika ariko bari n'abajya basampara bikorera imizigo nibatora kandi akabazana mu mutwe transivile tuya zitwara imizigo zitwara amasima nizo abazanamo ubu yagira gatatu adanye ngaha tumupfunduriye tumuravye nk'ubazanye ni umuntu yari yarashwe amasasi abiri ngo ngaha mu gutwi none ndi ngaha mu gikiriza bari bamuhesheje igitenge ngaha mu gikiriza ntaba amaraso hamwe n'ishuka bamuzanyemo ubwa mbere yatubwiye ko bamurashe bwa gatandatu ari umusuma yari muri moroga mugabo tumuravye wasanga umuntu yicuha ubwo uwo munsi nyene uwo yagirizwa ngo ni umwe mu bashefu do quartier bo muri commune bwiza nk'uko no munyagihugu abivuga kandi ngo sibwo bwa mbere babona uwo mutegetsi ahazana abahambwa uwo mugore we urabona kuri jaji hari kuwa kane kuwa gatatu bavuga yuko yari yazanye abandi bantu batatu bamubona ngaho yirirwa ngako kaburi ntibazi ico ajejwe ntawe uzi ico ati ndarasa umwe ndazwe muca mwiruka mwese baca baramuherekeza baramujana abanyagihugu bagasaba abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano gufasha kugira ibyo bintu ntibize bisubire dusaba abajejwe umutekano cyangwa abajejwe intwaro kwama bariko badufasha ibintu ko biteye ingorane nk'abantu biciwe ahandi hantu baca bazana ngaha baca bashika bataye ngaha hejuru ko bamutaye hejuru imbwa zimuzu basha ntuzi wari we tubajije chef de quartier wa Nyabugete aho twamusanze mu nama kuri école fondamentale yo mu ruziba ntiyashimye kuvugira kuri mikro yacu akamenyesha ko ivyo ari bisanzwe umuntu guhambwa n'uwiwe twebwe batubirishije urongoye zone ya bwiza mudogi salvatore yagirizwa amenyesha yuko atari umuntu yari yishwe vuba nk'uko abo banyagihugu babisigura ariko ngo icyatumye bamubona ko amaraso ngo nuko yoba yatebye mu isandugu avuye mu buruhukiro dukurikire mudogi salvatore arongoye zone bwiza oya umuntu ntiyaje kwica bushasha kubera yari yapfuye kwa atatu mu gitondo bamutegerenade hanyuma cyo duhamagaza abaza kuba ruje muri morgue icyo dukora twakinira atestation de décès à domicile ubwo kajana umuntu mu ntwaro ngahi wacu hamusha gihe washamuhereke washake ico kiziga ushaka muri muri morgue pour akared numushibudo kaike wakaike gatatu yabwiza uwo muntu rero twebwe iyo umuntu ushikanye muri morgue ca turindira iyinga iyo tuboye uwo muntu ari umuntu atagira ibimuranga ca turinda tukagira itangazo ku iradiyo y'igihugu duhebuye nyuma y'iyinga yuko ata muntu w'iwabo abonetse meri ya bujumbura nica itunganya urubanza kuko umufubana n’iteka muri icyo gihe meri ikimugora ibikire byose isanduku ubureta n'ibindi hanyuma n'umuza kumuhamba zone irarungika umuntu isanganiro aya makuru tuyabandanirize mu gisata c'agateka kazi na muntu ishirahamwe ONLCT rigwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi nguratewe impungenge n'abakenyezi n'abigeme barungikwa hanze biciye mu ishirahamwe Royal Service Maître Prime Mbarubuke yarongo iryo shirahamwe asaba igipolisi gukora amatohoza ngo kuko rimwe na rimwe abigeme n'abakenyezi barungikwa muri ubwo buryo baca bakoreshwa mu bushurashuzi bamaze gushika muri ivyo bihugu tumutegabiri gushika ubu ntituramenya neza ingene iryo shyirahamwe Royal Service ribikora ariko kandi turafise ibibazo byinshi bijyanye n'iyo dossier kuko hariho ikibazo dufise uh, uh, muri ONRCT we ton kivuga giti iryo shyirahamwe rirazwi n'amategeko muri iki gihugu ryaremerewe biciye mu mategeko muri iki gihugu na leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu icyo ni ikibazo dufise muri observatoire yacu hanyuma ikindi naco dufise iki kibazo twobaza uko mu kurondera abakobwa n'abagore iryo shirahamwe rigomba guha akazi kubera iki ritora abagore n'abakobwa abagabo n'abahungu ako kazi ntibogashobora nico n'ikindi kibazo twibaza ikindi kibazo twibaza eske rirazwi muri izo ntara rikoreramwo eh, n'abarongoye izo ntara canke abarongoye ubutungane n'abanyagihugu ku bisanzwe twebwe kubera tukaba dusanzwe dukorera no kuri aya madosiye tubifise muri observatoire yacu ayandi madosiye asa n'aya turiko turakora mbere tuburana no mu butungane mu masentare hariho bashitse hariya ingene bikunda kugenda naho ntovuga iyo dosiye y'uno munsi yerekeye royal service ni uko bashitse hariya ibyo gushurashuzwa ku nguvu gukubitwa cyangwa gukoreshwa ibikorwa biruhisha kandi ibyo bya traffic districts biratanga amahera menshi byerekeye abo babatwaye hariya warongoye ishyirahamwe rigwanya urudandabazi rw'abantu mu Burundi avuga ko bishoboka ko abantu barungikwa mu bindi bihugu gukora y’akazi mugabo ngo bibanza guca mu masezerano hagati y'ibihugu n'ubunyene tumutegabiri turemera ko kubera ubushomeri buhari mu gihugu ari bwinshi yuko ishyirahamwe canke igihugu ishyirahamwe ribyemerewe n'amategeko rishobora kurondera akazi abantu hanze mugabo ni mu gihe amaleta abiri ni ukuvuga leta y'u Burundi na leta y'icyo gihugu abo bantu barungitswemo baba baragiraniye icyo twakwita ini convention muri iyo convention rero bakemeranya yuko icyo gihugu mu gifaransa bita pays d'origine cemeye kuzohora kirungikira icyo kindi gihugu twita mu gifaransa pays de destination kukirungikira abantu abakozi bazohora bagenda kugira ngo eh, bagikorere kuko ico gihugu coba gikeneye abakozi byo bita main ikwiye ivyo mugabo bikorwa byisunzwe amategeko no kuvuga harabayeho ayo masezerano hagati y'ivyo bihugu harimo ico gihugu rero nk'u Burundi kigaheza kikaraba ingene kibikora cisunze amategeko eh, Metre Prime Mbarubukeye eh, arongoye ishirahamwe ONLCT akaba bivuze inyuma yaho hafatiwe mu ntara ya Cibitoke abakenyezi 29 bagira batwagwe muri Arabia Saudite ishyirahamwe Royal Service naryo riremera ko rihora rirungika abigeme n'abakenyezi muri ico gihugu rero bamwe muri abo bigeme n'abakenyezi batwagwa baravuga ingene byagenze kugira ngo bemere kwiyandikisha tubakurikire Amakuru arabandanya mu gisata cy’ubutunzi shiramwe ry'abaguzi abuko ribona ko ikena ry'isukari rituma ibiciro biduga biva ku mvo zitatu harimo ukwikika mu kiza n'umwimbu woba wabaye muke mu ishirahamwe Sosumo Donatien Kanyange umunyamabanga nshingwa bikorwa w'iryo shirahamwe atera kamo leta Burundi ngo yubahirize ibiciro yonyene yashinze ishiramwe sosumo naryo ngo ryoreka ubishoboye wese akayitora maze akayidandaza dukurikire donatien kanyange yishura ku bibazo bya joseph nsabiye abandi twavuga ko biva hanini ku mvo nyamukuru zitatu imvo ya mbere ni uko umwimbu ushobora kuba wabaye muke ugereranije n'ibikenewe ku baguzi hano mu gihugu ariko nibaza kandi yuko abadandaza bikika mu kiza na burya ubu abashobora kujya kurondera isukari muri sosumo bagabanije igisigiri cya bajya kwirondera y'abayidandaza ni bake muri icyo gihe rero barashobora guca baduza igiciro iyindi nyamukuru igira gatatu twibaza ni uko isukari ishobora kuba idandazwa hanze y'igihugu muri icyo gihe rero tugasaba yuko ababigejwe bose bogerageza kubahiriza icyo giciro cyashinzwe na leta kugira umuguzi ntibimukoreko mwebwe mwishyirahamwe abuko mumaze kubona yuko ibiciro leta ivuga cyangwa abayiserukira yashinze atari byo biriko birakurikizwa ku isoko mwe muri abuko muca murera amaboko twebwe icyo dukora ni uduhimiriza ababijejwe kuko hajya mu bushikiranganji bujejwe iby'ubudandaji harahoraho abantu bagenzura iyubahirizwa ry'ibiciro twe icyo dukora turamenyesha yuko ibyo biciro bitariko birubahirizwa tugahamagarira rero ababijejwe yuko bofasha mu kubyubahiriza akandi kamo tukagatera abajejwe gutanga iyo sukari muri sosumu bakareka umuntu wese ashoboye kuyidandaza yuko yogenda agashikayo agatora iyo sukari bakerekana amazina y'abo bantu batoye isukari muri sosumu bateza kuyidandaza hari ibyo mwaba muri ko murakora kugira igiciro cy'isukari kive kuri ibyo bihumbi bibiri n'amajana atanu gisubire ku biciro byashinzwe na leta icyo dushoboye ni cyo guhamagarira abo babigejeje kugira babyubahirize twe nta bubasha dufise bwo kubwira abo badandaza kugira bayidandaze ku giciro cyemewe na leta mu gisata c'ubutungane umushikiranganje ubutungane yemeza ko igiturire no kwitwara nabi kw'abacamanza bamwe bamwe bitukisha urwego rw'ubutungane mu gihugu uwo mushikiranganje yabishikirije kuri uyu wa kane mu nama yagirishije ya amasentara atandukanye ari mu karere ko hagati kagizwe n'intara za gitega karusi ruyigi na Changuzo umushikiranganje Hermé Laurentine Kanyana atera kama abarongoye abandi ko umucamanza abonetse n'iyo nyifato yoca ashengezwa ubwo nyene akaba ari inkuru ya Blaise Pascal Kararumiye umushikiranganji w'ubutungane ati biramaze kwibonekeza ko hari abacamanza bamwe bamwe bahindura urubanza rwaciwe na sentare bakandika ugwabo akavuga nk'umucamanza aheruka kuzana umugore agira kabiri umucamanza wo muri sentare y'intango ya bugenyuzi amasentare ya jansoro iri mu ntara ya gitega nyabikere na bugenyuzi z'intara ya karusi zikaba ari yashimikiye ko cyane muri iyo nyifato avuga ko itabereye ubujejwe gutunganiriza abandi ku bijyanye n'uburyo bw'akazi abarongo ya amasentara atandukanye ari mu karere ko hagati mu ntara za gitega karusi ruyigi na cankuzo bose bari ko basaba umushikiranganji umushikiranganji we asigura ko uburyo binjiza mu masentare butanzwe n'abanyagihugu babituye ngo bukume kugira ngo akazi gashobore kuranguka neza ngo ayo mafaranga yotegereje gukora icyo ajejwe ngo kandi ngo abanje guca kuri konti imwe ya sentare muri iyo nama yabereye ku mugwa mukuru w'intara ya karusi umushikiranganji kanyana Laurentine yahejeje asaba abarongoye amasentare n'amaparike muri ako karere kuza barashengeza badatevye kandi uwo mucamanza wese bibonetse ko yagize imyifato nk'iyo yaba iy'ibiturire canke kugira imyifato itajanye n'akazi ajejwe agasaba ko yoheza ashegezwa ubwo nyene ko kandi bidatebye. ikarusi kararumye Blaise Pascal ku radio isanganiro tuve mu ntara ya Karusi tuje mu ntara ya Muyinga aho hari abavyeyi bariko bandikisha abana babo incuro igira kabiri mu bitabo ndanga muntu Muyinga mu gihe ivyo binyuranye n'amategeko uhagarariye ico gisata mu ntara ya Muyinga avuga ko bigoye kubihagarika burundu mu gihe ico gisata kitaratangura gukoresha amamashini nyabwonko n'inkuru ya Dieudonné Nzeyimana ku biro by'inyandiko ndangamuntu imuyinga avuga ko abantu babaye benshi kubera ingingo zibiri z'ubushikiranganji hagati mu gihugu yerekeye ikigongwe c'ihadabu kizomara umwaka wose wa bibiri na cumi na gatandatu ku bari barashoboye kwandikisha abana hamwe n'iyo kwakira inzandiko ndangamuntu zabereye mu bihugu byatanze ubuhungiro ku barundi kuba hariyo abaca bandikisha abana ubwa kabiri cyangwa ubwa gatatu inkuru ya karimanzira karimanzira uno munsi adushikana ku ishure nshingiro rya maramvya ya gatatu riri muri komine mutimbuzi intara ya bujumbura aho bamwe mu bavyeyi baharereye bidoga kubera amafaranga ubuyobozi bw'iryo shure butoza ku banyeshure kugira ngo bukore ibikorwa bimwe bimwe bamwe mu bavyeyi barereye ku ishuri nshingiro ya maramvya ya gatatu ntibemera ko abana babo biga ku buntu bavuga ko ubuyobozi bw'iryo shuri, butoza amafaranga menshi mu gihe uburyo nabo butaborohera kuronka bitatu kacyugwiza n'abana bane uba kuri iryo shuri bakaca batuma abo bana ngo aya mafaranga turayakeneye burya rero umubyeyi ataronse amafaranga ngo afata jesi nibwo ndiko ndagenda kwisirura n'abandi bona babirukanye reka ndavyirorerera Jean de Dieu dushimira Imana arongoye iryo shure aremeza ko hari uburyo bakenera kugira iryo shure rishike ku migambi imwe imwe uwo muyobozi akavuga kandi ko izo ngingo bazicisha mu nama bagirisha iyo ngingo ntiyaje nk'icyaduka nko ku gihumbi n'amajana abiri ava ku kuntu imfungurwa pame yadufashishije kugira ngo tugaburire abana ababyeyi biyemeje ko bobo bacavuga ko bakwirondera abakozi ku kijyanye n'amafaranga bavuze amajana atandatu n'ibihumbi bitatu hano dufise amagurupe pedagogike cumi tukagira abigisha icyenda tuca dusanga rero umugwi umwe utagira umwigisha tuca turondera uwo barafasha muri icyo kirasi amatwara avuganye n'ababyeyi tuvugana ko abana uwo mwigisha afasha bo mu wa gatanu bamuha ibihumbi bitatu ku mwaka hama abandi nabo bo mu yandi makarase bagaca bafashisha amafaranga amajana atandatu ku mwaka aya ni mafaranga nk'ajyanye na dosiye ni umugambi twashyikirijwe uwo muyobozi asaba abo bavyeyi gushikiriza mu manama ibibazo bafise kuri ubwo buryo basabwa gutanga abo bavyeyi nabo bagasaba ko atamwana n'umwe akwiye kwirukanwa ngo nuko atararonka ayo mahera basabwa